<coughs> Kaže uzvišeni u suri Ali Imran قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء رتسي اللهم moj, ti daješ vlast, kome hoćeš i uzimaš od koga hoćeš votu izzu men teša votu men teša i činiš ponosnim koga hoćeš i ponizuješ koga hoćeš bijedike le hajr neka ala kulli in kadir u tvojim rukama je hajr i sva moć je kod tebe, ti si svemoćan. Ovaj ajit govori o tome o jednom sunetu, odnosno zakonu Allahovom, a to je da se s vremena na vrijeme smjenjuju vlasti, vladari, države. Ničija vlast nije dugo trajala ni jedne države, ni jednog vladara ili porodice. Svi su trajali u određenom vremenu Neko više, neko manji. Neko 10-20 godina, neko 50 stotinu. Poznatije države, carstva su trajala po nekoliko stotina godina. A od Allahovog sunneta, od njegovog zakona je da se smjenjuje. U otilke jamunu davilu habejne nas. To su dani u kojima mi sad dajemo pobjedu jednima sa drugima, sad dajemo vlast jednima sa drugima. To je Allahov zakon, da se tako dešava. I u kontekstu historijske historijskih događaja koje smo govorili o krstaškim ratovima, došli smo do perioda uh, kada smo govorili na kraju o sedmom krstaškom ratu, uh, kada e, zadnji napad koji je bio usmjeren na Egipat, odnosno bitka koja je bila poznata na Mensuri, Eh, govorili smo, eh, tada smo spomenuli već da, da su već sa istoka, da se rodila jedna nova država, jedna nova snaga koja je poharala islamski svijet. Dok još nisu bili završeni križarski ili krstaški ratovi. <clears throat> Odnosno je riječ o pojavi Tatara ili Mongola. Prije nego što spominim kako se pojavili, Kosovani, u kojem, periodu, samo da nas podsjetim, da preletimo onako u to stanje, taj period, odnosno to je bio početak, kraj, kraj 6. stoljeća, početak 7. stoljeća, Hidžetskog, odnosno 1200. godine, znači krajem 12. stoljeća, početno 13. stoljeća po Miladiju. U tom periodu se desilo znači pojava pojava e, Tatara ili Mongola i naravno od, ono što je, što je poznato za tu državu da je to jedna od, e, jedna odnosno carstvo, kraljevina kako hoćete, e, da je to jedna od najvećih država koja je postojala u, historiji. Znači od, od, od krajeva, odnosno od Kine, njena, prostirala se od Kine da je došla do Europe u svojoj najvećoj ekspanziji znači da je bila od, od mora u Kini, prostirala se čitavom Južnom Azijom, do, da je došla u Europu, da su uzeli, uzeli bili i Poljsku, i Mađarsku, i Hrvatsku. Znači to je ono najviše što su bili uzeli. Znači to je ogromna država, nevjerovatna država. I u sklopu toga je ono što je vezano za nas muslimane, da su poharali, opustošili islamski svijet. I o tome govorimo. Namjera nam je, inšala, u, u dva ili tri predavanja da spomenemo najbitnije događanje vezane za pojavu Tatara Mongola. Mi uglavnom sjećamo Tatara Mongola i poznato je po, ono što su radili od zločina što su radili u Bagdadu kada su zauzeli Bagdad. To je uglavnom rašireno, o tome se priča. A ono što je manje poznato, a to je da su opustošili čitav, e, čitav e, istočni islamski svijet. E, o tome ćemo govoriti da spominu te detalje neke oko tih događaja e, koji se istovremeno, znači isprepleću dolazak Mongola, Tatara se e, isprepliče sa događajima vezanim za, za križare, za krstaše. I naravno ono što je bilo unutar umeta, slabost umeta. I prošli put smo spomenuli znači da, da je Allah dao da u ovom periodu nastaje, da se pojavila jedna nova snaga, a to su Memluci, njihova dinastija, oslobođeni robovi, djeca koja su uzimani kao roblje, odgajani kao, kao muđahidi, kao vojska u islamu i koji su u stvari spasili ovaj umet, završili priču sa križarima, krstašima i spasili ovaj umet od, od prodora e, Tatara, Mongola da, da uzmu i ostatak islamskog svijeta. Zaustavili su ih u Šamu. U poznatoj bici Ainu Džalut. Sa time se završava i prodiranje, prodiranje Tatara, Mongola muslimanski, u muslimanskom svijetu. I od, još od zanimljivih stvari vezan za Mongole Tatara eh, je to da su oni u onim mjestima gdje su zauzili eh, muslimanske krajeve, a, to je jel, skoro trećinu ili polovinu muslimanskog svijeta, da su oni oružano i vojno pobjedili muslimane, što je činjenica, kada su došli do Šama, ali je, ali je islam pobjedio njih onda gdje su oni ušli i zauzeli muslimanske krajeve, poslije su, e, dok je bilo pod njihovom vlašu, e, ti krajevi, spomenut ćemo koja mjesta, istočni dio e, muslimanskog, islamskog hilafeta, u tim krajevima, znači onda isti taj narod, ti Mongoli, počeo od njihovi vladara i ostali, su primili islam. Primili su islam i asimilirali se sa muslimanima. Tako da su oni u tim krajima pobijedili muslimane, ali je islam pobjedio njih. E, znači, govorimo o tom periodu, znači, e, krajem 6. stoljeća, pa 7. stoljeća po Hidži. <clears throat> Zanimljivost e, pojave Tatara Mongola se vraća i sa strane toga da je njihova pojava uopće na, na zemlji i njihovo djelovanje je nevjerojatno neobična. E, zato što su, iz, e, što su nastali od, od, e, jako slabe skupine, grupe ljudi i da se pretvorila u ogromnu snagu i moć jako kratkom vremenu. U, u tome se krije ta, ta njihova neobičnost. To s jedne strane. A onda sa druge strane, što je karakteristika mongolskih tatarskih osvajanja, je to da ono što su oni uradili u bitkama i osvajanjima, da su pravili, blago rečeno, pustošenje i to su bili rušilački ratovi. Rušenje i pustošenje. Gdje, gdje, se samo govori o brojevima. O brojevima, koliko su pobili, koliko su uništili, koliko država su osvojili, koliko pokrajina naroda je pomjerili, pokrenuli i tako dalje. Eh, riječ je o brojkama, velikim brojkama. <clears throat> On se pojavili znači eh, u ono doba kada, kada su na Dunjaluku postojale dvije, dvije velike sile. A to je islamski umet sa svom svojom pocijepanošću. Znači postojao islamski umet, postojala znači država u Endelusu kod muslimana, postojala država koja je bila najbliža eh, Mongolima na istoku, a to je Eh, halarizmi, Havarizm, tako se zvala, po, eh, eh, namjesniku koji je, bio iz havarizma i zove se dinastija havarizmija. Postojala je država znači u sjevernoj Africi koju su, su vodili Muvahidi, pod, pod njihovom kontrolom bio i Endelus. u, u Šamu, u Palestini i u Egiptu i u Hidžazu, tim mjestima poznato, dosta smo već govorili, u to vrijeme, znači, e, postojala je Jubijska država, e, prije nego što su Memluci preuzeli, postojala Selađe rum e, Selđučka država koja je držala malu Aziju, do, do Bizantije, Uglavnom, a i naravno, jel ovaj, postoje dio indijski, muslimani su držali tad Indiju u svojim rukama, u Indiji su znači muslimani također ovaj, imali svoju vlast Znači, taj dio komplet je, uglavnom, znači, u općem prikazu rečeno, to je, bila, to je bio umet islama i muslimana sa svom svojim podeljeništom i raznoraznim državama. Druga sila krupna u to doba je bila kršćanska, koja je e, prvenstveno se odlikovala u, e, u krstašima. Krstašima čiji je izvor početak bio u Europi, bio u Europi, znači gdje, gdje, se, gdje se vraćao, bazirao se na Englesku, na Francusku, na Njemačku i na Italiju. A, a onda su imali svoje male državice unutar muslimanskog umeta, kraljevine o kojima smo mi govorili. Ali su predstavljali u globalu silu. <clears throat> I to su te dvije velike sile koje su bile poznate, koje su postojale kad se pojavili Mongoli. I onda se pojavljuju Mongoli, Tatari, koji su bili ovaj, nešto jako neobično, kao, kao, neka, kao neka nova životinja koja se probudila i sve što je našla pred sobom pomjerila, e, srušila, zauzela, uništila. I tako se i desilo, tako se ponašalo. E, znači, došli su do Europe, uzeli su pola Europe, e, uzeli Južnu Aziju i tako dalje, u nevjerojatno kratkom vremenu. Sve je to trajalo, znači, nekih ovaj, od, od 1220. do do 1260. E, u muslimanskom svijetu ili više ili manje kada je počeo kada se znači kada je umro Džingis Khan i kada su ga naslijedili oni koji su ga naslijedili onda počinje ovaj iako se bila velika ekspanzija ali onda je podijeljena država e, na više namjesnika i naravno tako dolazi do, do slabosti do slabljenja. <clears throat> E, ko su bili Tatari odnosno Mongoli? Eh, oni se pojavili, kao što sam malo prije rekao, znači 1206. godine po Miladiju. Baš u periodu onih eh, križarskih kršćanskih ratova. Šesto po, po, po I to pojavili su se na sjeveru Kine, takozvana pokrena Mongolija. Tu se pojavili i eh, vojskovođa, osoba koja je uzigla ovu državu, koja je objedinila narod i povela i uradila ovo što je uradila, sve što ćemo govoriti, to je bio osoba po imenu Džingis Khan, u stvari to nije, njegovo bilo izvorno ime. Tejmu Džini mu je bilo ime pravo, a nazvali ga poslije Džingis Khan. <clears throat> E, znači, on je, on je u stvari bio obilježje te države. Dana, mi dan danas imamo znači, snimljeno nekoliko filmova o ovoj osobi, kako je nastala mongolska država, kako se dešavalo, imamo dokumentarce, imamo filmove prave, nekoliko filmova znači, o tome šta se dešavalo, na koje je dešavalo. Naravno ima, ovaj, uglavnom, ovaj, e, ima u detaljima nekih, u, detaljima ima nekog razilaženja kako se desilo, jesu li oni bili toliko zločasti i okrutni, nemilosrdni ili su bili ovaj, imali neki, neki stil u, u ratovanju, opođenju sa, sa neprijateljem svojim. Razilaze oko tih detalja. Neko i pokušava predstaviti da su oni, da su oni ipak bili ovaj, e, sila i snaga i moć koja je koja, koja nije bila, baš tako krvoločna kao što i opisuju oni koji su oni osvojili. <clears throat> A opća karakteristika vezana za, znači, za Kana, e, e, taj naziv koji je dobio Džengis Khan na njihovom jeziku to znači ovaj, da, je to, da je on osvajač, da, to znači osvajač svijeta, da znači, da znači kralj kraljeva, car careva ili da znači jaki, snažni, moćni. Sve tri ova e, značenja navode. Uglavnom, e, njega opisuju kao velikog e, krvoloka, osobu koja, koja je proljevala krv i ubijala, znači ubicu. To s jedne strane, sa druge strane ga e, opisuju kao velikog e, vojskovođu e, koji je bio nemilosan i žestok u borbi. Naravno uz sposobnost. I treća osobina po, po kojoj uglavnom se slažu oko ti ovih osobina je to da je bio imao veliku harizmu, odnosno moć i sposobnost da okupi ljude oko sebe, što njegovim prijethodnicima, kanovima prije njega i oko njega nije uspjelo. čak ima njegovo zabilježeno djetinjstvo, kako je nastao, kako je počeo život i tako dalje, e, koliko je propatio, koliko je dugo bio i čak ovaj, e, živio je na imašini, bio siromašan i, e, i tako dalje. Znači ima i detalje njegovog života u djetinjstvu kako je bilo, stvar kako, šta, ga je učinilo, napravilo tako, tako jakim i snažnim čovjekom. E, spomenut ćemo poslije, znači, a to je u stvari i odlika njihove vojske vezana za njega, to je da su bili borci i ratnici bez srca. Što znači bez srca? Znači, tako okrutni, nemilosrdni u borbi, u ratu. E, znači, isto, njima je, znači, isto im je ubiti ženu ili dijete kao prijeći preko njive, znači, nema razlike toga dvoga, znači, to je samo, e, samo različit, različit, različiti posao i djelo. Tako je opisuju, jako okrutna vojska. <clears throat> E, u to vrijeme, znači kada se pojavili Tatari, kada su oni pojavili e, i kada su, e, znači Džingis Khan do sad vrijeme svoga života, on je doživio to da je za vrijeme svoga života, a živio preko 70 godina, da je uspio da, da, da napravi, da formira toliko ogromno carstvo, mongolsko, koje je znači, išlo od, od Koreje, E, da, da je išlo do, e, do iza Kaspijskog mora. Znači taj dio komplet dole i presječeno, prema, presječeno dole prema muslimanskim zemljama, prema, prema Bagdadu, prema Iraku taj kompletan dio, znači on je bio uzeo, pa je jedan dio izgubio prije, prije, sami, prije sami smrti, govorit ćemo o tim detaljima, inšala. <clears throat> Znači, zauzeo nekoliko država, danas poznati država, znači Kinu, uh, Vijetnam, Mongoliju, Koreju, Tajnlad i tako dalje, da spominje Nepal, sve oni dole južne zemlje od, Indije, tamo pa istočno dalje od Indije. Znači, sve te zemlje su bile, po, zauzeo i bile pod njegovom su kontrolom. <clears throat> A dovoljno, znači, ogromna Kina i ostala mjesta oko toga a, a uz to znači i uzeo istočni dio muslimanskog svijeta. Od Iraka, od Iraka ili dio Irana, pa tamo sve istočno, znači on je porazio od muslimanskog svijeta. A, a, taj dio muslimanskog svijeta je bio ogroman i velik. To je ogroman prostor. <clears throat> Što se tiče naziva, e, vjerojatno ste čuli, negdje se zove Tatari, negdje Mongoli, pa, pa se poslije pitamo dobro koji je ispravno, šta je ispravno reći. E, kod nas historičar govori Mongoli, a u stvari u stvari ispravno da su oni, da, da pripadaju, da pripadaju u osnovi pripadaju e, tatarskom, e, tatarima kao najvećem plemenu, narodu, e, koji je živio na sjeveru Kini, a unutar, kada se pojavio Džingis Khan, koji je bio od, od plemena Mongola, kada je on došao, preuzeo vlast i, i, uspostavio državu koju uspostavio, onda je prevagnulo to ime E, Mongola. Tako da se koristi jedno i drugo, jedno drugo ispravno. Jel? Znači ispadne da su Mongoli u stvari jedno bilo pleme unutar e, od Tatara. <clears throat> u stvari svi oni zajedno, znači Mongoli, jedno bili Tatari Mongoli, kako je zvali, svi oni stvari imaju istu osnovu, vraćaju se na, na, na, na turska plemena. I Selđuci, znači oni su porijeklom od Turaka. Vraćaju se znači na, da je osnov bio turskog porijek, da su, da su u osnovi Turci, Atrak bili. Govorimo ovdje kako je gledaj sa, sa muslimani, muslimanskim knjigama, islamskih knjigama, kako su ih opisali. Uh, <clears throat> od zanimljive stvari prije što krenemo u historijske događaje to da je da je Džingis Khan da su oni imaju da su imali ovaj od početka prije formiranja države imali su ovaj imali su neke, neke svoje bogove pa, bili su pa, pagani, ali e, kada je on postao kralj e, i, namjesnik, on je napravio nekakav red kao, e, kao neki ovaj, ustav koji je obavezao Tatara se drži njega, a to je onaj poznati, čak o njemu Ibn Ketir pisao u svom, u svom tefsiru, a to je Jasik, tako ga je nazvao, stvar koja je bila kombinacija i to je bilo kao vjerska knjiga, i dan danas, pazite, imate tamo ovaj, u, u Mongoliji imate, ovaj, imaju određena mjesta koja se obilazi, ima bogomolja. Imaju ljudi koji njega smatraju bogom, smatraju ga bogom božanstvom i e, prinose određenu žrtvu, obilaze njegovo mjesto jer smatraju da je bio osoba koja, jel, koja je imala božanske osobine sa onim što je uradila. Znači, e, on je napravio neku kombinaciju e, sa tim svojim ustavom, odnosno knjigom koju je napisao, koja zvala Jasik. E, uzeo je nešto od islama, od muslimana, nešto od kršćana, nešto od budista, a nešto što je bilo od, od prije kod njih, od njihovih uvjerenja. Pa je napravio tu neka, nekakav, neku kombinaciju, nekakav bučkiriš od tih, kao neki zakon, kojih su oni bili obavezni da se drži. I bili su jako strogi e, u primjeni e, tih, tih zakona i nekih običaja koje su imali kod sebe. Oni su recimo, kod njih bilo e, običaj da se boji, da se boji groma, da se boji kiše i udara groma i da je u stvari udar groma, udar groma e, i da, da tretirali kao sržbu, sržbu Boga i da Bog njih kažnjava sa udarem groma i bojali se i kada pada kiša i kada udara grom oni, oni se a, moraju negdje sakriti, skloniti, pokriti e, da ne smiju gledati uopće tu stvar. Što je u stvari Džingis Khan iskoristio u jednoj bitci da pobijedi svog glavnog protivnika. Kada, kada u toku bitke ovaj, pala kiša i, i udara u grom, pa, pa vojska se izgubila od straha jer, jer njihov bog je ljud, pa su svi u toku bitke znači ovaj, stali, počeli se pokrivati ovaj, sa, sa štitovima svojim, a onda je Džengis Khan svojoj vojci prije toga rekao, se to desi, da iskoristi tu priliku i da se dignu, jer je on kao dijete, kad je bio siromašan, nije imao čega, nije imao čime da se pokrije, da se krije gromova. Pa, pa, kad pada kiše udara grom. Pa je morao da gleda u udaranje groma i tako kao ovaj, preživio, tako je u stvari preživio, preživio taj strah koji su oni kao narod imali od, groma. I, eh, I onda je iskoristio toj bici da je pripremio vojsku, ako se to desi, a očekivao da se desi, znači da vojska ovaj, napadne i da skoristi to stanje dok ovi budu ostavili oružje i počeli se da se razbježi, e, udaranje gromova i kišu iskoristio da pobidi svog najvećeg protivnika i tata je u stvari on i zavladao jel, e, svojim krajem, čitavom pokrajinom i onda krenuo dalje do prema Kini, osvojio Kinu i tako dalje. imao su čudni običaj ovaj, tih vjerskih a ovaj e, zakonik koji je imao takozvani jasik, njega spominje Ibn Kefir, po pitanju toga vlad, eh, vladanja po njemu, da li je dozvoljeno šerijski ili kufr, nije kufr. U tom kontekstu je spomenuo Ibn Kathir u svom tefsiru. <clears throat> Eh, znači, eh, vojska od, od skanda, odnosno mongolska vojska, je, ona je bila karakteristična po tome što je imala veliku, veliku moć manerva kretanja. Velikom brzinom se širili kretala. Znači, za, za, za jednu godinu osvoje nevjerojatnu teritoriju ako uzmemo islamski svijet, kao za jednu godinu su poharali ono što su poharali u islamskom svijetu. To je nevratna stvar da, da, da toliku teritoriju uzmu. Kad budemo govorili o tome, inšala. Bili su strogo, na, znači neko, unutrašnje uređenje su imali gdje se strogo kažnjavalo bilo kakav prekršaj. A, vježbani su, trenirani, su da mogu da mogu podnose e, nevjerovatne teške uslove fizičke. E, imali su dobro voćstvo, istrenirano, vojno vođstvo i naravno, već sam spomenuo, znači da su bili, eh, da su tako ih opisivali, da je to bila vojska bez srca. Vojska bez srca, eh, tako se, znači, tako se ophodila prema neprijatelju prilikom ubijanja. Kod njih, znači, eh, bilo isto na istom stepenu, nema ono, ko što kaže danas, ko je u ratu, ko je, ko je ratnik, civil i to, niti ima žena, djeca ili starac i tome slično, ovaj, vjerski službenik, monah, ne, sve se redom ubija, ako se neko mjesto osvaja. Uglavnom, tu je opća karakteristika bila poznata i zato su njihovi e, ratovi i tretiraju, e, bar od strane muslimana, a tako i u zapadnim izvorima, tretiraju da su to ratovi, ratovi ovaj, uništavanja, da su uništavali sve pred sobom. Znači, uništavali su, e, nisu držali ugovora, dogovora, obećanja koje su sklapali sa bilo kojim neprijateljem, E, znači, to je bila jedna od, od bitnih karakteristika. E, kada se desilo, kada počinje njihov prodor muslimanski svijet? To se desilo 1200 1219, 1220. Znači, tada se prvi put dolazi do tog da, da oni da, da, e, da razmišljaju, da krenu u ekspanziju, širenje prema, prema zapadu. A u stvari problem je bio u tome što je Džingis Khan sklopio dogovor sa namjesnikom e, Muhammed ibn Havarizmom, namjesnikom muslimanskog kraja te havarizmijske države, e, koja je bila ogromna, velika znači, koja se kretala od Indije, od, od, od rijeke e, Sinda, od Indije, obuhvatala je znači sva mjesta od od Pakistana, Afganistana, današnjeg Irana, a onda oni ruski pokrajine, ogromni, veliki, znači Uzbekistana, Tadžikistana, Turkmenistana, e, Kazahstana i tako da sva ti mjesta i današnjeg Irana, sve to bilo ulazilo u havarizmijsku državu. E, problem je bio što su oni bili pod ugovorom o neratovanju. To je namjerno radio e, Džingis Khan da mogao jel, da zauzme sa Rahatlukom ona ostala mjesta tamo u istočnom dijelu od Kine i oko Kine. E onda je se iskoristila prva prilika kada je bio određeni nesporazum između, e, kada je, kada je narušen, po Džingis Khanu narušen, narušen je ovaj, narušen je ovaj ugovor o, o nenapadanju, o neratovanju, time što je neko nekog ubio na nekom mjestu, što nema veze sa državom i da nije stvala država iza toga, tako da je to iskoristio Džingis Khan da pokrene rat i borbu protiv, protiv e, muslimanske havarizmijske države koja je bila ogromna i velika. Znači nije bila mala stvar e, odluka da se napadne e, ogromna država, znači koja danas obuhvata jedan ogroman prostor gledajući danas. <clears throat> Glavni grad te države e, Havarizmijski je bio Orđende ili Organda ako bi nazvali našim riječima. E, onda znači on smatra da je e, za tim ubijene nekoliko od njegovih ljudi, karavana koje su bili trgovci i on je, e, e, on je tad ocijenio da je narušen ugovor i objavio je rat muslimanima, odnosno njegov prodor, početak rata protiv muslimana u havarizmijskoj državi, u stvari učenjaci, muslimanski istoričari to tretiraju kao neka, zovu jasar, kao neki uragan, kao neka, neki, neka oluja, nevratna oluja, znači to i zaista se tako je desilo, znači, to je, to je muslimanski svijet tad zadesila oluja, uragan, poharao ga, pocijepao, uništio sve. <clears throat> E, tako da, znači, prva bitka u stvari se dešava 1219. Kada kreni, e, e Džingis Khan je krenuo i pripremio je određenu vojsku e, Mohamed ibn Havarizmi, na, namjesnik havrizmijske države, da ga dočeka sa vojskom. I bitka koja je prva bila među njima, bila na granici muslimanskog svijeta, e, istočno, trajala je otprilike neki četiri dana <clears throat> sa istočnog dijela rijeke Sejhun tako se zvala u muslimanski izvorima davno se, se i e, i čak je spomenuto u jednom od, od hadisu od četiri rijeke koje su dženecke rijeke a danas se zove Serdarija, tako se zove ta rijeka danas u Kazahstanu E, znači i toj bici kad se oni, e, kad četiri dana trajala bitka, znači ubijeno je i s jedne i s druge strane ogroman broj vojske. Kod muslimana je ubijeno oko 20.000 E, vojnika, a na njihovoj strani još više je bilo. <clears throat> A onda, <clears throat> pošto su, znači, e, bile su jake snage, moćne s jedne i s druge strane, ovaj, nije prevagla e, ni, ni jedna strana na drugom, odlučio je Mohamed ibn Havarizmi, namisnik muslimanski, da u stvari, da, da povuče svoju vojsku. Znači, nije niko pobjedio, maltene u toj bici da povuče svoju vojsku iz nekih određenih razloga, kao bi, jer je bio ogroman broj, ogroman broj bio je tatarske vojske, pa je kontao da je bolje da ne nastavlja dalje bitku, da ne ustrajeva na nju, nego da se povuče. I kad se povukao, vratio se u, u, svoju, u svoju zemlju, znači u svoje gradove, napravio jednu, jednu katastrofalnu grešku. Znači. To je, znači ovo govorimo u godini 1219. A to je da u stvari odlučio da, da utvrdi da utvrdi svoj glavni grad. On je odručio da utvrdi glavni grad, a oni drugi gradovi su e, po, e, sa njegovim takvim planom, koje je katastrofalna greška, tako opisuju muslimanski istoričari ostali, pre, nisu prepušteni na milost i nemilost. I on je u vojsku u svom glavnom gradu, Orđendi, Organdi, a ostala mjesta poznati gradovi su bili prepušteni sami sebi i odbrani. <clears throat> otkudno to da samo čuva svoj grad. Zašto? Pa naravno, zato što u tom gradu gdje on bio, glavni grad gdje on bio, tu je bila njegova porodica, tu je bio njegov imetak, tu je bilo ogroman imetak koji imao u zlatu i u srebru. Znači, blago koje je imao, to je sve bilo kod njega. I baš spominju historiča, znači da, ništa se drugo ne može kriti za toga, osim da sačuva ono što je, što ima imao u svojim rukama. Što je naravno bilo katastrofalna greška po pitanju, eh, po pitanju znači, eh, ostalih muslimana i gradova. I onda Džingis Khan iskoristio tu priliku, pripremio ponovo vojsku i e, blago rečeno uletio poput vjetra u muslimanske gradove, u muslimanske pokrajine. I krenuo je, krenuo je od Kazahstana da bi došao do, do grada Buhare, koja, koja to negdje uđe u sredini državi. Znači, zajedno sve kako je išao, znači, harao je pred sobom. Pa je došao do grada Buhari koji je bio veći grad. <clears throat> pa ga opkolio 1212. A onda su stanovnici Buharije tražili, tražili da tražili su eman sigurnost, da, da će mu predat grad, a da oni napuste grad. I on je pristao na to. I zaista, kad su oni otvorili grad, nije nikom ništa uradio. U prvom momentu nije ništa uradio, nego je ušao u grad, a unutar grada obično uvijek bilo je jedan, jedna utvrda gdje je bila vojska. Gdje je bila vojska gdje je bio u stvari namjesnik grada, gradonačelnik, što bi danas rekli. Predsjednik opštine, načelnik opštine. I onda kada je došao s vojskom do tog dijela, onda je tražio od muslimana unutar grada, ostalog dijela grada, da daju muške od sebe, da oni učestvu u borbi protiv tog, tog dila gdje su, gdje su bili muđahidi ostali borci koji se borili u gradu, što se nisu htjeli predati. I oni su učestvovali u tome, pomogli su i nakon, e, nakon određenog vremena pao je taj dio grada. Kada je pao taj dio grada, Džingis Khan Aridus pobio svi, svi koji su bili ti od, od, od, od boraca, od muškaraca, sve što je bilo u tom dijelu grada da je pobio. I pobio je sve. A onda Eh, naravno, on, se opisuje da je tražio od građana da oni, on su morali kopati, da, kopaju i da ruše kamen od zidne od te utvrde, kako bi naravno se moglo ući, jer je bila velika utvrda unutar grada. I u tome su uspjeli, kaže, nakon deset dana su uspjeli da, da uzmu tu utvrdu unutar grada, pobio je Džingis Khan sve, vojnike, a onda se okrenuo onom stanovništvu koji, koji su ga dočekali i otvorili mu grad. Pa kaže Ibn Kathir, kaže, وقت, nakon što je završio s ovima, s vojskom, kaže, فَقَتَلُوا مِنْ أَهْلِهَا خَلْقًا لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهِ وأسروا الذرية والنساء وفعلوا معهن فالواحش بحضرة أهلهن kaže i ubio je od stanovnika, kaže ogroman broj, kaže ne zna, njihov broj ne zna, kaže osim Allah Đelešanu. Zarobio je, kaže, djecu i žene, e, činili su nemoral, odnosno silovali su žene i djevojke pred, e, pred svojim e, najbližim, pred očevima, pred braćom. I tako je, znači tako pada taj, to je bio u stvari prvi veći grad bitan za spomida, koji je pao na takav način. I naravno, o, Ovakvo ponašanje izazvao veliku e, strah i grozotu kod muslimana. Dalje, 1220. znači nije prošlo, uh, su dalje, oni su nastali dalje sa svojim, e, sa svojim prodiranjem u muslimanskom svijetu, za uzimanje muslimanskog svijeta. <clears throat> Šta su radili? Znači, uradili su slično tome što su radili u Buhari sa ostalim gradovima. Ošli su do, do Samarkanda, to je poznati veliki grad, ogroman grad. Otišli su do tog, do tog grada, <clears throat> a, a tada odluči, donese odluku Džingis Khan da u stvari hoće da se riješi, na, da, da se riješi namjesnika havarizmijske države E, vladara, kralja, cara, zovite kako hoćete. Jer, jer on imao posebno vladanu tu, nevezano za, za Abasijski hilafet. Havarizminska država nije bila u dobrim odnosima ni sa Abasijskim hilafetom, ni sa Ejubijima, ni sa Selđucima, niti sa, indijskim muslimanima u indijskoj državi. I onda je on odredio, odredio napravio jednu grupu vojske izabro, što bi danas rekli specijalaca, od 20.000 vojnika, i naredio da idu da proganjaju i da traže e, kralja ove muslimanske države Havarizma, Mohameda ibn Havarizmija. I onda krene ta, ta skupina vojske od 20.000. Ona krene i prošetala se kroz čitav islamski svijet da bi došla do Kaspijskog jezera. Tragajući i potjeravajući namjesnika, a on je bježao od njih bježao od njih sa nekom manjom skupinom ovaj, vojske lični. zaštite, bježao kao računači da pobjegne od njih, da se sakrije od njih. E, ovdje što je zanimljiva stvar, pa se 20.000 vojnika ulazi i prolazi kroz čitav muslimanski svijet tada u njegovu državu, da nigdje da se ne organizuje vojska, da, znači to je jako mal broj, mogla, mogla je, znači, mogli se organizovati, mogla je neka druga skupina vojske da je sačeka kada je pobije sve redom. Međutim, to se nije desno, nego čak namjesnik on je bježao. I bježao, bježao, znači, dok nije došao, znači to je ogroman prozor, to je nekih 500 km bježao, a oni su išli za njim. Da bi pobjegao, znači, do, do Kaspijskog mora e, i onda tamo je, tamo kao navodno sakrio se, u stvari trebao se kriti da, da, da se ne zna da je tu. Kad je došao u takvo stanje, a porodica i metak su mu ostali, ostali su mu, nije mogao povesti sa sobom. I on je lično htio da sačuva samo svoj život. I kada je došao na to mjesto, u stvari nije imao nikakvog imetka, čak nije, nije imao odjeć, bio je jako siromašan, teškom životu, ono malo što je živio to nekoliko vremena tu, bio jako teškom životu, jako teškom stanju. <clears throat> nije imao oko sebe imetka. E, znači, e, bilo mu je cilj samo da, da, da pobjegne od smrti. Znači, bilo bio mu cilj da pobjegne od smrti, a onda nije prošlo malo vremena, a on se tu sakrio. Nije prošlo malo, malo vremena, umrije tu, prirodnom smrću. Što bi ono danas naši rekli, ono sve, tumači, ono stres dobio, psihički udar, šta li. I uglavnom umru. Nije prošlo malo, probjegao i kao na on sačuvao se, a onda umru nakon kratkog vremena. E, to znači, znači, prvo, znači, pobjegao je sam, ostavio čitavu državu i svoj porodicu znači bježeći od, od vojske ušla u njegovu državu. I bez ikakvog imetka, bez ičeg. Do te mjere da spominju da nisu imali, znači nisu imali čime da ga, e, nisu imali onaj čefine, kefine da ga ukopaju, nego, nego onaj uzeli su ono na čemu je bio spa, na nekakvoj deki pa su u nju ga umotali, u, tu deku umotali pa ga pa ukopali kao što kaže jedan, jedan, od istoča, kaže, baš se na njega onaj odnosi, onaj kuranski ajet, e nemate kunu i udrikukum od maut. Gdje god da budete, dostiće vas smrt. Vola kuntum fi buruđi muša jede, pa makar bili jel, u e, najvišim e, dvorcima, u, zamkama, u zamkovima. E, šta se onda dešava? A onda ova manja skupina od 20.000 vojnika mongolske vojske tatarske, onda ona se vraćala vraćala se nazad, e, prodori su bili daleko sa, sa svojim e, hodanjem i kaže, prešlo oko 650, oko 650 km su ušli duboko. E, I onda su oni vraćali i u putu, u putu su dva grada opkolili i zauzeli, Mazdaran i Rej, ta dva grada su uzeli, a onda u, sklopu toga dođe im, e, neko im e, izdao, rekao i dao informaciju e, i u putu, znalo se gdje, uhvati majku od, od ovog namjesnika, Muhammeda bin Havarizmija, njegove žene i njegovu porodicu. I ogroman sav imetak koji on, koji on htio sa tim imetkom da, da pobjegne. I onda uzmu sve to, znači njegovu porodicu i taj imetak, kao jedno ogroman plijen, vrijedan plin, znači to ogroman, znači bio jako mnogo bogat. I sav, taj su metak uzeli i odnijeli Džingis Khanu kao neki trofej. <clears throat> A onda nakon toga, <clears throat> nakon toga se upući ta vojska tatarska, htjeli su da, da, da pokušaju sjeverno da vidi dokle mogu da prodije u pravcu zapada pa su došli čak do Armenije i do Đorđije današnji oni. Znači, znači iza Kaspijskog, e, Kaspijskog mora. I došli tamo i ratovali i pobili e, te, te narode ta koji su živjeli. Bili, ima muslimanski dio i kršćanski dio. Jedni i drugi, e, protiv jedni i drugi koji su ratovali, stradali su, pobili, opljaškali, veliki ratni plin uzeli. I vratili se, naravno, vratili se ponovo kod, kod Džingiskana. Eh, ovdje govorim samo o tome, znači, eh, koliko je tu, znači, koliko tu vladalo nered, strah, ljubav prema Dunjaluku, ili pišite kako hoćete, uglavnom da jedna tako manja skupina vojske da prošita se kroz, kroz eh, toliku pokrajinu i da radi šta hoće i da, da pljačka, da ubija i, i tome slično su su uradili. <clears throat> Onda je poslije toga Džingis Khan odlučio, znači eh, htio da, da, da donese, eh, da napravi plan nekakav kako da, da proširi svoje, eh, znači oni uzeo se Markand i Boharu, sad je htio da osvoji ostale dijelove muslimanskog svijeta tu gdje je ušao. On je ušao negdje u sredinu znači, muslimanskog svijeta. I napravio plan, u stvari htio da uzme ostale gradove i nakon analizi, i, naravno imao svoje savjetnike, stručnjake, kad su napravili analizu, pa utvrdi u stvari da je najjača od ovih pokrajina koje su bile pod u državi Havarizma, da je ona bila u stvari Horasan, da je ona bila najjača. Pa je onda jel, e, e, napravio plan u stvari da njih malo odgodi. dalje onda e, što, što, su ga obavijestili da je u stvari također od najjačih pokrajine ovaj havarizm koje dođe do zapadno, pre, do Kaspijskog e, mora, e, pa i to, on je plan da to ne, u prvi mah ne uzima nego da, se, da, e, da uzme oko Samarkanda i Buhare. Pa je napravio tri, tri skupine vojske, podijelio tri skupine vojske, poslao tri, u tri okolna mjesta, e, da zauzmu ona najbliža mjesta. Pa su uzeli, e, da ne spominje ovdje, e, znači on, tri grupe, e, dao posebni naziv bio tim grupama, krenuli su posebne pokrajine i svaka od tri grupa je uzela te pokrajine. Uzeli su ono što danas poznato kao Uzbekistan, taj dio su uzeli sjeverno, uzeli su ovaj, prema gradu, krenuli su prema gradu ovaj, Tirmiz, E, i, njeg su uništili, zauzeli, ono, e, tamo gdje, gdje je živio e, učenjak, poznati autor Sunena Tirmizi, a to dođe u stvari od, južno, južno od, od Semerkanda. također ovaj, uzeli su utvrdu kolabe e, ta skupina otišla, uzela taj dio, znači do rijeke Džejhan, također koja je spomenuta u hadisu, koji bilježi muslim svom sahiju do četiri rijeke dženecki, Sejhan i Džejhan. Uglavnom, znači, proširio u tom centralnom dijelu, proširio e, zauzeta ta mjesta, te gradove koje je htio da zauzme. <clears throat> A, karakteristika svih tih zauzimanja okolnih mjesta je se zadržio neki nekih 4-5 riječi. Znači, ubijanje, sve što im dođe pod ruku, zarobljavanje, e, uzimanje za roblje, pljačkanje, uništavanje i paljenje. Znači, to je opšta karakteristika mjesta, šta god, god su zauzimali znači od Horasanu, eh, znači ostalo, ostalo je samo, ostaju Horasan i Havarizm, ta, ta, eh, ta jača mjesta značajnija. Ono ostalo su oko sebe zauzeli. Eh, a onda detalje kad bi govorilo, recimo kad su došli da zauzmu grad Belh, i kad su krenuli prema gradu Belhu, kad su krenuli prema njemu, opet, znači, dešava se stalno ista konstantna, slična, slična, sličan scenariju. Da stanovnici, znači, kada okruži ogromna vojska mongolska, tatarska, kad uh, okruži, stanovnici traže da im se dadne sigurnost, a on će njih navodno pustiti, samo da zauzme grad. A onda kad oni puste vojsku unutar grada, onda oni pobiju sve to u tom gradu, zauzme i opljačka i pobiju sve. To se desilo u Belhu, to se desilo u Mervu. A u Mervu je još bilo, ovaj, e, prvo Belhu, Belh su uzeli na taj način da, da kad, su dati, kad su mi dali sigurnost, onda je tražio, pod uslove bio da, e, da, da ne pobije ove iz Belha muslimane, da oni učestvuju u ratu protiv Merva, protiv drugog muslimanskog grada. I oni su onda učestvovali. I pomogli da se zauzme, da se zauzme e, Merv, poznati grad. I onda kad je zauzeo a to je bio ogroman grad, velik grad, velika koncentracija muslimanskog stanovništva. Kad je uzeo, znači tu je, e, tu je Džingis Khan i pobijeno 700.000 hiljada muslimana sakupljeni iz drugih mjesta. 700.000 hiljada, to je ogroman broj, nevratan velik broj. Znači pobijeno, znači od žena, od djeci, od muška, znači sve živo što, što, miče. E, naravno, ogroman, ogroman metek je tu zauzet. Znači, ne, nevjerojatno znači. nakon toga, naravno, pojavljaju se drugi gradovi uh, drugih gradova poput Neisabura i drugih gradova znači, koji su došli na koji je trebalo osvajati. Uh, strahota te vojske mongolske, tatarske, ugljeda su u tome ovaj, u tome da su oni u stvari bili ti koji, koji su ovaj, koji su uništili uh, asasine, poznatu onu sektu, uh, ubice, atentatore, Eh, njihovu državu, stvar koja je bila, jel, eh, nekoliko, imali su nekoliko mjesta u Šamu, nekoliko u Iranu, sjevernom Iranu, da im nije mogao niko doći eh, do Hakat, što kod nas kažu, osim Tatara. Znači, ogromnu vojsku pošalju, opkoli, mjesecima drži i tako dalje. Oni su, znači, uništili, oni, uništili su ovaj, asasinsku državu i ono što su radili unutar muslimanskog umeta. A to stvari govori o stvari koliko su bili vojno, koliko su bili vojno jaki i sposobni. I tu su pokazali ovo, e, a u stvari e, uz sve tu njihovu sposobnost vojnu e, se veže znači velika nemilosrdnost i krvoločnost i ubijanje i pljačkanje. To je opća karakteristika njihova bila u ophođenju sa, sa neprijateljem. I šta se onda dešava nakon svog tog haranja i pustošenja gradova muslimanskih? Da ne navodimo redno, znači otprilike sve isti scenario, ovaj, jedne upotrijebi protiv drugih, zarobi, ubije, dadne, dadne sigurnost pa i pobije, tako da ne spominjemo detalje oko toga, oko gradova. Desilo se da, da je u stvari, da se pojavi jedna ličnost, a to je sin od Muhameda ibn Havarizmija, onog što je pobjegao, što je bio namjesnik pa pobjegao pa umro, da se njegov sin Đelaludin ibn Muhammed ibn Havarizmi, da se on drznuo da organizuje vojsku i da pokrene otpor. <clears throat> Šta je uradio? Na, u sjevernim dijelovima gdje još nisu Tatari bili zauzeli i, e, i srednji dio e, mjesta koji još nisu bili zavladali, jer još uvijek trajalo znači okupiranje tih mjesta, e, on je došao znači, na ideju da u stvari da pripremi vojsku, da sakupi vojsku, da se bori. Znači njegov sin. Na, u u toku e, dogovaranja i sakupljanja vojske sakupio, znači on lično sam sakupio ogromnu vojsku, a pridružio mu se, i to je ono što je bilo e, vrlo bitno presudno, pridružio se njemu jedan od, od e, kraljeva ili namjesnika tu, Turaka muslimana po imenu Seifuddin Bagrak, <clears throat> koji je bio jako hrabar i sposoban vojskovođa. Odvažan i snažan. U njegovoj vojsci je bilo 30.000 e, vojnika, muđahida. I on se složio sa njim, dogovorio, a onda su još e, uspjeli da, im se da, uh, skočio e, još da im se pridruži, da, da formiraju jaku, veliku, moćnu armiju, vojsku, pa je se pridružio Meliko Han, odnosno namjesnik grada Hurat, Eh, i on se pridružio sa, sa svojom vojskom. Tako da je, znači, da je da ogromna vojska, preko stotinu hiljada eh, je brojala. I sakupili su tu vojsku i od, došla je, naravno, došla je, došla je vijest do Tatara, do Mongola i desila se nakon toga ubrzo bitka među njima. I to kod grada Mez, eh, Gazneva. Zove se taj grad Belk. Desila se ta bitka prva poznatija stvari, to je bio kao neki vid otpora. To je prvi put se javio sad otpor, da neko se jel, usudio da se, da, se bori otpor i to, to ne da, se brani, da dođe okruži grad, nego sad se napravila vojska, izašli su na, Mejdan i hoće da se bori. I tu se desa znači, jedna, jedna jako, jako, jako žestoka bitka. Nevjerojatna bitka, gdje se borili muslimani, s jedne strane ova, ova, trojica koji su vodili muslimane, znači e, borili se muslimani žestokom borbom u, tome svemu znači e, u tome svemu znači pomogla im je e, pomogla je to da su bili o strani o strani e, ovog Seifudina Bagraha koji je bio raban i bio je osoba koja, se držala vjeru praktiko vjeru i je ljude na džihad ljubav prema, prema džihadu i velika bitna uloga u ovoj bici je u stvari pripadala njemu i njegovoj sposobnosti i njegovom dijelu vojske i E, tako da Allah dao da u ovoj bici, znači prva ta bitka kao vid otpora protiv Tatara Mongola kod grada Gaznev, da su muslimani pobjedili. To je bilo nevjerojatna stvar. Nevjerojatna stvar da muslimani, bitka je trajala otprilike neka tri dana, da su muslimani pobjedili Tatara. To, to prvi put se dešava da Tatar nakon što su, ušli u muslimanski svijet, u muslimanske krajeve, da doživljavaju, da Tatari doživljavaju poraz. E, oni što su uspjeli preživjeti u toj bici oni su pobjegli, e, pobjegli su Džingis Khan. Sam Džingis Khan nije učestvovao u toj bici. Niti bici koja će doći poslije toga. Znači nije učestvovao u toj bitci, e, vojska koja uspjela se spasi pobjegla je njemu. Naravno, šta je ovo značilo za muslimane u, to, u, tom kraju? To je značilo, znači, ono što mi kažu da podizanje morala. Podizanje da, da kaže, pa dobro, znači, mogu se i Tatari pobijeti, nisu nepobjedivi. Nije, nije, znači, nije to sila koja, koju nema ravni. I, e, i to je znači, e, ta je toliko ostalo pozitivno traga na muslimane, da su bili poslije se pojavio e, Hamas i želja za daljim nastavljanjem ratovanja protiv Tatara. Tako da je Đelaludin, znači koji je u stvari pokretač, ovo, pokretač ovog otpora, da je poslao ovaj <clears throat> da je izazvao ponovo Džingis Kana, po, po, izazvao ga ponovo tražio, hajde dođi ponovo da ratujemo. Znači, tražio od njeg dođi da, da, da, se, da se ponovo nađemo. I desi se onda ponovo druga bitka, u stvari muslimani su sa vojskom da izazovu da ratuju protiv njih. Ova spomenuta vojska. I to, i to kod grada Kabula, nama dobro poznato grada Kabula, u Afganistanu. I tu se desila ta druga bitka. Druga poznata bitka, između e, ovog pokritog otpora koje su organizovala ova trojica e, protiv tatarske vojske. I, I ta bitka se opisuje da je bila jako žestoka i ogromna i bitna. I zanimljivo da, da su muslimani i u toj bitci bili jaki i čvrsti i ustrajni i da su ostvarili pobjedu. Pobjedili drugi put Tatare. I ne samo to, nego su oslobodili ogroman broj zarobljeni muslimana koji su zarobljeni od prije. I ne samo to, nego veliki, ogroman plijen su uzeli ratni. I naravno, ovo već drugi put se dešava i opet je podignut uh, moral kod muslimana, uh, osjetili se jakim i snažnim, uh, oslobođeno, vraćeno određeno mjesto, oslobođeni su muslimani koji su bili zarobljeni. Znači, to je bila nevratna stvar. Međutim, stigo ih je hadis. Hadis mu tefeku na nama dobro poznat hadis koji mi smo spominjali često kad smo govorili o događajima u Endelusu, o historiji Endelusa. A to je hadis mu tefeku na kojem kaže poslanik sa sada od Amra ibn Aufa, kaže, fe wallahi mel fakru ahša alaikum. Tako me Allaha, ja se ne, borim, ne bojim siromaštva za vas. Ahša alaikum, eh, walakin ahša en tubseta alaikum u dunja. Međutim, ja se bojim da vam se dunjaluk ne otvori. Kema busitat ala menkane kablakom. Kao što je se bio dat i otvoren onima prije vas. Fetenafe suha, kema nafe suha. Pa se onda natječete, borite za taj dunjaluk, kao što su se oni natjecali i međusobno borili za taj dunjaluk. Fetuhlikekum kema hum i, kaže, i pa vas u propast i kao što propasio one vas. I zaista ovaj, zanimljiv ovaj hadis, znači da uglavnom ovaj, da se on konstantno ponavlja u metu. Šta se desilo? Pošto su uzeli ogroman ratni plijen, onda je uh, vojskovođa jedan Seifuddin, koji je bio e, emir vojskovođa e, Turaka, turskog dijela, on i vojskovođa drugi, Melik Han, koji je bio iz grada e, Hurat, oni su tražili dio, dio od ratnog plijena da se, da, da, da se podijeli. I različno oko toga kako se treba podijeliti. Koliko, koji dio treba kome dopasti. E, koliko je shodno vojnicima, shodno, na, e, shodno onome što su uzeli od, od tog ratnog plijena, vrsti ratnog plijena. I ne samo da se razišli, uh, oni lično su učestvali, znači učestvali sa njima i drugi, drugi vojnici. I e, u, to, u tom prepiranju, oko toga kako će podijeliti, došlo je da se podigli glasovi, učestvovali tu e, svi, e, s jedne i s druge strane više ljudi, i ne samo da se podigli glasovi, nego to odvelo da su digli sablju jedni na drugi. I pobili se pobili se ne šakama, nego sa sabljom. I palo je puno mrtvih u tom okršaju. Jedni proti drugi. Da bi u tom okršaju bio ubijen brat od Sejfudina. I on se naljuti. Naljuti zbog toga što se tako desilo i odluči, kaže, ja više ne učestvujem. Ja povlačim svoju vojsku a sa njim je još uvijek otprilike bilo oko 30.000 vojnika, koji su bili u stvari najbolji dio. Kaže, ja povlačim svoju vojsku. Neću više da učestvujem. Kad je to saznao i čuo uh, teško mu to palo i nastoje da ga, da ga ubijedi da odustane od tog povlačenja. Pa je otišao do njega. Pokušao ga da razgovara sa njim, da ga ubijedi, da mu, da, da mu priđe sa neke strane, <clears throat> posjetio ga na, na bitnost džihada, borbe protiv kjafira i tako da posjetio ga na, na strah da laže šta, tu, šta će biti posljedica toga ako se povuče i tako dalje, svaki mogući način pokušao. Međutim, na kraju se desilo da ga nije mogao obijeti. I on je svoju vojsku pokupio i ostavio odšao. Naravno, sad ovo je proizvalo veliki problem među vojskom, ostalom vojskom. Znači, to je bio neki, neki kao neki, neki psihički udar neki moralni udar, e, nije više nije bilo problem u materijalnim stvarima, nego bilo više u, znači, u tome e, duhovnom, duhovnom nekakvom krahu nakon toga. Znači, nakon dvije sjajne pobjede, u bici kod Gazneva, u bici kod Kabula, e, dolazi se do tog da, znači, da, da onaj, da su oni razišli, povukla se dio vojske. A, on, a istovremeno se dešava da Džingis Khan, sad on lično dolazi, okupio vojsku i kaže e, sad ja lično idem vodim vojsku. Hoću da vidim ono ko je uspio da, to je njegove riječ bile, da vidim onog ko je uspio da pobjedi moju vojsku dva puta. Koja je to vojska? Ko su ti ljudi? I doveo ogromnu vojsku. A onda donese Dželaludin odluku. Koju odluku? Skonto, kao mi smo psihički smo doživjeli nekakvu ovaj, e, duhovno smo doživjeli nekakav poremećaj. Džingis Khan dolazi sa ogromnom vojskom, e, ljut, razljučen, zbog poraza, donese odluku, e, neću ga sačekat na bojnom polju, nego da se povlačimo, da se povučemo. Odnosno da naredbu da vojska krene južno, odnosno preciznije rečeno naredbu dadni da bježi, da pobjegnu. Kako bi izbjegli izbjegli znači, direktni rat sa Džingis Kanom, njegovom vojskom, u stvari kako bi jel, e, čekali neku bolju priliku. Neku bolju priliku da se mogu, da mogu sa njim jel, izaći licem u lice u borbu koštac. A naravno Džingis Khan išao za njima. Oni su bježali južno sa čitavom vojskom, a on je išao sa ogromnom vojskom za njima. <clears throat> I znači to ogroman je, e, je, ogromna teritorija tu prevaljena u bježanju. Znači ogromna teritorija do te, do te mjere da su bježali do prema Indiji i došli do, do rijeke Sind koja u stvari odvaja uh, e, indijski, e, indijski dio gdje su vladala druga porodica muslimanska, drugi namjesnik bio, druga država koja nije bila dobrim odnosima sa havarizmijskom. I dolazi do, to rijeke, do te rijeke, a, a rijeka je bila velika ne može se prijeći osim bez, bez velikih čamaca. I došli su do te rijeke i očekivali su i tako bili dogovorili da im se pošalju čamci da mogu prijeći preko rijeke. Međutim, kad su došli do rijeke, nisu našli, da, da nisu našli čamce da ih čekaju. A onda ih stigne vojska Džingiskana. I onda iza njih rijeka, a ispred njih vojska neprijateljska. Slično nešto Katarki Zija, samo, samo ovaj, u drugačijim okolnostima. I nisu imali narodno izbora nego da se bori. I tako je počela bitka. Počela bitka, znači nisu, nisu poslati znači, brodovi ili veliki čamci da mogu prijeći, nisu imali izbora nego da se bori. Bili su okruženi eh, sa vojskom Džiginskana. I počela je borba. I trajala je borba nekoliko dana. Žestoka borba. Žestoka borba, borba je e, trajala do te mjere da je na jednoj i drugoj strani bilo mnogo stradali. <clears throat> mnogo ljudi koji su stradali. E, opis ove bitke, ka, e, oni historičari koji pišu, kaže ova bitka, oni koji su učestvali u njoj, kažu kaže, kaže, inne kulema meda minel hurubi kane lu'ben bi nisbeti la hadel Sve ono prije toga što je bilo borbi i rata, kaže, sprem ovog što je bilo na ovom mjestu, kad je bila, i, bilo igranje, igra. Koliko je bila žestoka borba. Žestoka borba, s koje strane dolazi? Žestoka, žestoka borba zbog Džingis Kana koji, e, koji prije toga nije doživljavao poraze i da se desi, da, znači Osman da, da njegova vojska dva puta poraz i pokrenuo veliku vojsku i sa jakom željom i srđbom i ljutnjom da se osvijeti toj vojsi i tim ljudima koji su uspjeli poraziti njegovu vojsku. A ovi nisu imali, muslimani nisu imali izbora, znači nisu mogli, mogli prijeći da odu sa druge strane u Indiju, da se tamo oporavi, da, da tamo je primjerice, da se mogu ponovo boriti. I tu se dešava problem, znači. E, e, s te strane, u stvari, dešava se to da je bila žestoka bitka i nakon tri dana te bitke koja je trajala, da, malo su stali da se malo odmori. Stali su malo da se odmori, da, da konsoliduju redove. Nijedna druga strana nije pobjedila. Ogroman broj ubijeni s jedne i sa druge strane. <clears throat> A onda što se dešava u toku, pred kraj bitke, na, trećeg dana, preseli, preseli osoba <clears throat> ovaj Melik Han koji, koji se sporio sa, eh, sa Seifudinom zbog imetka eh, preseli tu u toj bici. I dešava za njima stvar, znači niti je ovaj, sporio se zbog imetka, zbog, zbog plina i nakon toga umiri, niti je dobio dunjaluk, a oslabio se oni što se desilo, oslabio umeti muslimane. I eh, što kaže mnogi istoričari, kaže, e dunija kad ubio ga dunjaluk, kaže ubio ga Dunjaluk, e, time muslimana se jedna velika šteta. Znači, zbog tog, zbog tog njihovog nesporazuma, jer uglavnom krivi da je on bio taj koji je, koji napravio spor oko tog, tog načina podijeli imetka. <clears throat> jer musliman da, da je ostao bio sa njima, znači ne bi se desilo da morali pobjeći i da bi došli u takvu situaciju. Šta je dalje bilo? Donese četvrti dan, kad su već bili malo odmorili, treći dan stali malo se odmori, Ehm, odmorili se zbog mnoštva, Na četiri dana su odmarali, zbog mnoštva ubijenih. Znači da napravi neku pauzu. A onda u tom vremenu dođu, dođu određeni čamci i lađe sa druge strane rijeke. I onda uradi, uradi sin koji otac, što je uradio njegov otac. Šta je uradio? Donese veliku, krupnu odluku da spasi sebe da spasi sebe i ko mogne još sa njim stat i da pobjegnu s druge strane rijeke. Svoje bliže i on, oni koji su bili bliži njegovi prisni sa njim, uspjeli su da uđu u čamac i e, preko rijeke da se prebaci na drugu, na drugu stranu, ostala vojska ostala bila prepuštena, prepuštena Tatarima. I on je uspio sebe da spasi, e, uspio sebe da spasi i da ode na drugu stranu, a onda ova vojska ostala je bila prepuštena tome da se razbježi. Da se razbježi i da pobjegne. I naravno to je značilo da, da je time doživljen poraz u toj bici. Što su uspjeli da pobiju? Tatari uspjeli su da pobiju, ostali se razbježali i time znači, doživljen veliki, veliki poraz, veliki neuspjeh. A onda je to još dalje dalo Džingiskanu povoda i razloga <clears throat> da se da se osvijeti za ono što je bilo one prijetodne dvije bitke, pa je krenuo, kaže, e, sad idemo u glavni grad, da, uzmemo, da zauzmemo glavni grad. Havarizma, koji je dotad nije bio zauzet. I onda krenuo prema glavnom gradu, ostala mjesta su znači ostala mjesta su znači padala kako, kako su na koje mjesto na od gradova ti a kad su došli u glavni grad i zauzeli glavni grad i e, sa takvom, e, takvom nemilosrdnošću i žestinom se podli prema stanovnicima, da kaže Ibn Kethir, kaže da je grad ostao takav, kaže, e, kaže, havijetun ala urušiha, on, onaj opis u kuranskom majetu. Kaže, ke en tagn Kao da nini postojao prije toga. Znači, prevrnuto sve na pačke, pobijeno sve što je moglo, opečkano sve. Kao da nije postojao grad prije toga glavni grad. Tako se nemilosrdno obhodili prema, prema njima. U svemu tome su u svemu tome su došli i do, i do djece od Đalaludina Ibn Hvarizma, ovaj koji je pobjegao preko rijeke u Indiju, u indijski dio muslimanskog svijeta. I naredio Džingis Khan da uzmu njegovu djecu i da ih znači e, javno na javnom mjestu da ih sve redno zakolju i sva su bila zaklane ubijena. A i ostalim stanovnicima tog mjesta, znači na milijune ljudi je stradalo u ostalim dijelovima muslimanske svijeta koji su ponovo oni zauzeli. <clears throat> Time je, time je upotpunjeno osvajanje tog dijela Afganistana i Pakistana, taj dio koji nije, bilo, koji nije bio osvojen. Znači, znači Uzbekistan, Turkmenistan, Afganistan, e, sva ta mjesta danas koja postoje one, one bivše Ruske republike, sva ta mjesta sad upotpunjena i ponovo osvojena. Ovdje šta je zanimljiva stvar? Da nije prošlo ni godinu dana, znači ovo je 1220. godina, za godinu dana znači Tatari su jednu državu, ogromno veliku državu uništili. Znači, ogromno veliku državu su uništili i zauzeli. A cilj je bio Džengis Kana u stvari da zauzme Bagdad i Abasijski hilafet. Jer to kruna muslimanskih zemalja. I to mu je bio cilj. A ovo je bilo samo jel, priprema. Teren koji je morao pripremiti da zauzme. Prije toga. <clears throat> I pošto je to znao Abasijski eh, halifa, šta se sve desilo, došle su informacije. Eh, Tatari su bili blizu, znači na granici Iran i Iraka današnji. drzno se i halifa probudio se iz dubokog sna, približili smo se, naredi halifa, naredi halifa da se eh, najbliži grad koji sad njima najbliži tu, da se on pripremi takozvani e, grad po imenu Erbil, da se on e, pripremi vojno za otpor kad naiđu Tatar, mongolska vojska. Naredi, naredi opću mobilizaciju. I izvršena mobilizacija, sakupljena vojska od, pod naredbom halife, pazite. Nasir, bilo mu ime Nasir Lidini Lah, krupno veliko ime. Nasir, pomagač Allahove vjere i sakupila se vojska. I nakon mobilizacije, znate koliko je sakupio vojski? 800 vojnika. Po naredbi halife za opću mobilizaciju sakupljeno 800 vojnika. Naravno, što, šta to govori? U stvari, to govori u stvari da je halifa bio onako samo ko neka, ko neka lutka slika Znači nije imao nikakvu vlast, nije imao moć, čak vojsku nije mogao da organizira. I onda taj njegov vojskovođa Muzafir Odin, on koji je bio kada je vidio koliko ima vojske, 800 vojnika, a već je došao Tatar do grada. Šta će on odluči i on historijsku on odluku da se povuku, da pobjegnu. Povuče se s vojskom. Šta će on sa 800 ljudi? Ta vojska je došla, 800 vojnika sa njim u došli su, streli se sa Tatarima. I kad se sreli, znači bilo mu jasno i on kaže hajmo ovo, da se povučemo. I povuku se oni. A onda zanimljivo, tatarski vojskovođa kaže ovo je neka smicalca. <laughs> Mutno je ovo. Ovo je neka prevara. Ovo je, kaže, njegova bila vizija, ovo je bila, znači, prethodnica vojske je došla da nas vidi, malo da nas navuče. Sad kad mi krenemo tam, sad će nas prava vojska. I naredi on, povlače, nema, nema napada taj grad. Nećemo ići dalje. Da ne upadnu u klopku. I odluči, znači, da, da se povuče. I nije bila bitka, povuče se jedna vojska i, a, i druga. Ovi se povuku što nisu, što shvatili ima šta tražiti, što su slabi, malo mal, broj, a ovi se povukli misli da je to klopka, da je to bila zamka za njih. I vratite se, nisu napali taj grad, nisu usvojili. A onda su skontali, hajmo dole, onaj, onda kada promijenimo taktiku. Jer su oni računali, to je, eh, znači, Bagdad je eh, grad gdje bude halifa, tu je najveća snaga, najveća moć, znači ne možemo to tek tako osvojiti. Moram neku taktiku imati. Pa donijeli odluku kao moram mi ovaj, ovaj, eh, vršiti taj neki psihički rat. Rat živaca. Pa, I onda promijene odluku i onda su oni donijeli odluku ovaj, u stvari da će se da okolna mjesta, da sklope dogovor sa okolnim mjestima, gradovima, namjesnicima, dogovor na napadanju, lijepim odnosima, eh, sve da se još bolje pripremi, a da u stvari isprovociraju jel, halifinu vojsku da uh, halifu i halifnu vojsku isprovociraju ovaj, da oni izađu sami, da izađu na teren, da mogu sa njim da se sukobaju. Pa su onda neki drugi gradove krenuli da ih uzimaju, da ih zauzmu i tako dalje. Eh, I onda se dešava, znači, dolazi, dolazi da su htjeli da, ovaj, da pošto da zauzmu grad, Tibriz, i druge gradove, pa se pojavili određene ličnosti, određeni ljudi koji su, koji su malo drugačije se ponašali, a o tome ćemo raditi u narednom dijelu. E, ovdje je bitna stvar, znači da u ovo vrijeme, 1200, brzo, nije prošlo puno vremena, ovo je period kad su kad statar stali sa svojim aktivnostima ovdje su već e, skontali, znači ne možemo na hilafet, Bagdad tek tako, moramo malo pripremiti se jači. Ovo je bilo sve lako, ali e, hilafet, odnosno Bagdad nećemo moći tek tako, pa su promijenili malo taktiku i e, htjeli da malo, da se bolje pripremi. Međutim, u tom vremenu dešava se da je Džingis Khan umro. U tom periodu, ti neki 5-6 godina, 1226. je umire Džingis Khan. kada je on umro, nakon što ostavio tako, tako veliku ogromnu državu koja počinje od Koreje, završava ovamo jel, do, do Selđuka, do Male Azije, e, ogromna teritorija. Kada je on umro, nakon ono što, se, što, je, što je sve uradio za, za vrijeme svoga života, kada je on umro, znači onda se opet ova napravilo su određeno, određeno zatišje dok, su, dok je, pre, je preuzeo vlast, tako dalje, da, da nakon toga slijedi u tom periodu, prije nego što je on umro, ponovo se javlja lik ovaj Dželaludin, e, Dželaludin koji je pobjegao u, u, u, pobjegao u Indiju preko rijeke Sind, ponovo se vratio i organizovao vojsku i napravio, napravio tampon državu, tampon zonu između, napravio tampon državu između ovaj, tatarske i mongolske države i hilafeta. Tako da će ponovo e, morat Tatari da napravi jedan novi napad da upotpuni taj dio sve, sve do Iraka, do Bagdada. A to ćemo pričati u nekim narednim predavanjima. Svanak Allahum ebe bihamdik, je en la neta estakvirke atubu Molim. Andalusam, Andalusam, Andalusam.